Mila behat ziren da iruita malauko urtarriaren oita marrean enbata ah, mugimendu politikoa, legezkampo utzi zuen frantses gobernuak, gai hori eipatuko dugu, Josu Etxeka irakaslarekin, egunon? Egunon. Enbata, ah, beraz, legezkampo, zer gaitik? E, eh, zer gaitik? Ba, nik ustut erantzuna dela egualdean hain zuzen ere, edo Espainialdean suertatzen ziren gauzak, hain zuzen ere, arrarua da e, indarrean edo martxan zegoen mugimendu bat e, ja, amarkada luzez e, bat pasatuta, zergatik uzten dute legetik kanpo orduan. Baina lotzen badugu hori, hain zuzen ere, hilabete pare bat lehenago, edo hilabete bat lehenago, Espainian gertatutako karreroren aurkako atentatuarekin, ordun ikusten dugu e, zera gertaeren logikoa edo logika. Zergatik, eh, Frantziak pairatu zitun Espainiaren aldetikan presioak, hain zuzen ere, Carrero Blanco iltagero, hemen, bordelen, eman zuten prentxaurrekoa esanez, e, beraiek izan zerela taula. Eta, aterasun Espainiako gobernuak betiko mamua edo betiko lelua, e, iparraldea, Frantziako iparraldea, e, parkatu, Euskal Herriko iparraldea edo Frantziako hegoaldea nolatizateko, zela, etaren santutegia eta ba, e, babes guztia zeukatela, laguntza osoa zeukatela taula, eta presioa Frantziako e, gobernuarekiko. Eta Frantziako gobernuak hainbat hain neurri hartu zitun, hori mila behatziunun iroita malauko urtarrian, haien artean esatako hemen zeuden hainbat errefusiatu, kanporatu, eta bidali frantziako beste e, iparraldeko eskualdetara, eta hain zuzen ere, beste borondatezko onaren e, seinale izan zen, enbata mugimendu abertzale, iparraldeko mugimendu abertzalea, legetik kanpo ustea. Eta hori erabakizun, e, Frantziako barne ministeria zen Raimon Marcelenek. Orduan gobernuan zegoen Frantzian e, eh, Jorge Pompidu eta Maxelen zen hori nahiko e, eh, ministari gogorra, barne kontuetan, taula oso famatua zen, Frantzian taula gogorra zelako, baina horrek hartuzun dekretuaren bitartez enbata legaiz kanpo ustea. Enbata mugimendua zen aldizkarikak jarraitu egin zuen. Eta mugimendu horren historia dago lotuta, edo zegoen lotuta, justu aldizkari horri. Aldizkari hori hasi ziren plazaratzen e, behin, behin batean edola, edo noiz behinka, zera, bordelen, hor zeuden eh, E, euskal ikasleek, baina gero ekarri zuten, mila betxunta berrogeita mazaiz gerostik, ekarri zuten e, baion aldera. Mm. Enbata emerekin jazten zuten garaian. Bai, hasieran bai, e, baina gero e, beraien artean desberdintatzunak zirela medio, eta hainbat sektok kritikatu zutelako enbata hori abertzela, abertzelatu egiten zela, hain zuzen ere, utzi zuten eta beste batzu jarraitu zutenak aldatukin zioten M hori eta enbata N erekin hasi ziren aldizkaria kaleratzen mila behatzen eta aurrera. Eta mila behatzen eta irurogeita iruan, hain zuzen ere, itxasun, itxasun egin zen iparraldeko lehenbizikoa aberreguna daela eta hor aurkeztuzun bere burua publikoki mugimendu horrek, enbatakoa. Eta hor, e, eh, itxasun bertan, adierazpen oso e, burutu zuten esanez labur bilduta. Bat, behar zutela ipar aldeko eskualdek, hau da, lapurdi, basenafarroa eta suberoak departamentu bat izatea, eta bigarren etapa batean, zazpi eskual, euskal euskaldeek, hau da, igualdekoek eta iparraldekoek osatu beharko zutela Europa batu batean, iruro eta iruan ari gara, hori oso modernoa zen orduan, Europa unifie, Europa batu batean, zazpi euskal euskaldek, euskubidea izan behar zutela, lurralde aman komun bat osateko, politikoki, autonomikoki eta kudeareten aldetikan autonoma izango zena hori zen bere adierazpen politikoa mugimendu bezala. Mila behatxun eh, apirilak iruko e, apirilak amabostean aberrieguna horretan egindakoa. Simbolikoki ere bai, hori txasun bertan, eh, landatu zuten Gernikako arbolaren kimu bat, zeintzuk. Simon Aranek, enbatako buruzagi edo idazkari nagusiak, eta igualdetik etorritako eta errefusatua zena, zera Julen Madariaga. Eta koazen, baina esun egin etaren izenean, baina oso adirazgarria zen hori egualdeko personalitate edo lider politiko edo ekintzaile politiko batek eta iparraldeko batek egitea bat eh, hori itsasuko itxasuko horretan. Orduan sortu zen, enbata mugimendu politiko bezala, baina e, eh, esun zera, e, arrakasta politiko handirik izan, baina nahiko zen, hori, horiek egotea, iparraldean, bere abertzaletasuna, zera, e, zabaltzen, eta baita ere, nola baita izateko, baita ere, eta koekiko laguntza ematen, ala moduz, errefusatuekiko laguntza eta bat abar, ja, gaizki ikusitak izateko, zera, espaino, eh, parkatu, gobernuaren aldetikan, eta hori dela eta horregatikan etorri zen testiunguru horretan, karreroren ondorengo atentatuaren e, eh, testiunguru berezi horretan, Marcelinek hartutako neurria enbataren kontra. Beraz, duela berrogita marurte zuxen, eh, enbata legezkampo utzi zenekoa. Mila esker, Josu Txueka. Mila esker zuei.